Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş bir soru geldi. Diyor ki yedi teneni Allah Subhanahu ve teala kıyamet gününde meşhur hadiste gölgesi altına alır. Seb'atun yadilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillihi. Bular diyor ki bular Allah onları gölgesi altına alır. Bular cennete hesaplı mı girerler, hesapsız girerler. Yani bu demek ki onlar Allah'ın gölgesi altına girenler hesaba çekiller mi? Yoksa tamam arasat gününde kurtardılar mahşer gününde bunlar. Evet. Ee, Bukhari Müslim'de Umran İbni Hüseyin radıyallahu anhu'ndan bir rivayet var. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu yedhulul cennete min ümmeti seb'ûne elfen bi gayri hisab. Ümmetimden 70 bin tane cennete girerler hesapsız. Kalu ve men hum ya Resulallah. Dediler kimdir o ya Resulallah? Kal humullezine la yesterkun. Olardır ki ümmetimden hesapsız cennete girenler üç tane sıfatları var. Olardır ki bir la yesterkun Rukuya yapmazlar. Rukuya nedir? Okuyum, okumak. Kur'an okumakla ilaç. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Tatayyur nedir? Tatayyur, ur. Urlandım. Yani bir tane bir kuş görse, özel bir kuş, özel bir tane apşursa bu iş olmaz güzel, bu urdur. Onun için işini bozar yani. Sefere çıkıyor, bir kuş gördü, mesela baykuş gördü, bu ursuzdur derler. Buna inanmazlar. Ve la yektevun. Kevi nedir? Ee, yakmaz. İlacı için eskiden bir yerini yakar dedi insan. O yakmazlar. Bu da kinayettir tubba. Yani ilaç almaz. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Bunları almazlar, bunları yapmazlar. Bunun karşılığında mutlak Allahu Teala'ya güvenirler. Yani her şeyi Allah vermiş, Allah'tandır. Bunun için eee e, tevekkülleri hakikidir. İman müminlerin asıl or, asli müminlerin ehli imanın tevekkülüdür. Bu dört sınıf sadece e, e, dört tane e, sıfatları olan insanlar hesapsız cennete girerler. Birinci rukya yapmazlar. ikinci uğurlanmazlar. Üçüncü ilaç almazlar. Dördüncü hakkıyla Allah'a tevekkül ederler. Bunların haricinde bütün insanlar, bütün insanlar ne olur? Hesaba çekilirler. Hesap da nasıldır? Ehli sünnet icma etti. Ehli sünnet icma etti. Ne hakkında? Kıyamet gününde hesap var. Bu hesabın da sıfatı nasıldır? Bu hesabın da sıfatı müminler için başka, kafirler, münafıklar için başka. Müminler için hesap nasıldır kıyamet gününde? Diyor ki müminleri Allah subhanehu ve teala tek başına yalnız onları tek tek kabul eder huzuruna. Yehlu innallaha yehlu bihi feyukarriduhu bidunubihi. Halvete çeker onu, zenblerini, günahlarını Teç başına Allah Teala kalır onlardan teç başına ikrar ederler. Hatta o mümin görer ki o kadar günahı var, yani günahı çoktur, helak oldum, bittim artık ben yandım der. Allah beni affetmez çünkü günahım var. İkrar eder günahını. Ondan sonra Allah Teala diyer ki ona ben seni dünyada sitrettim. O günahlarını açığa çıkartmadım. Kimse bilmedi. Bugün de seni affederim. Git cennete git. Bu konuda da e, bir hadis var Safvan'la. Diyor ki bir adam geldi İbni Umar, Abdullah İbni Umar, İbnül Hattab radıyallahu anh sordu. Dedi Resulullah'tan ne duydun Necva hakkında? Necva nedir? Gizli konuşmak. Burada neyi kastediyor? Allah'la kulun arasındaki kıyametteki necvayı, gizli konuşmayı. Dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Yednu ahadukum min rabbihi. Bir taneniz Allah'a yakın olur. Çok yakın olur. Sadece ikisi bir arada olur. Çok yakın olur. Hatta yada'a kenefehu aleyhi. Hatta Allah subhanehu ve teala kenefini ne yapar? O kulun üzerine koyar. Ağırlığını. Yani kenefeni hisseder onun ağırlığını. Rabbim o kadar yakın düşer ona ki hisseder yanındadır. Böyle kimse yoktur yanında. Aralarında mesafe yoktur. Feyekulu Rabbul Alemin diyer alimtu amilte keza ve keza sen bu bu bu günahları işledin mi? Kul diyer naam evet ya Rabbim işledim bu günahları hepsini. İkrar eder. İkrar etmese ne çaresi var? Ve yekulu amiltu keza ve keza feyekulu Allahu subhanahu teala naam Evet sen işledin. فَيُقَرِّرُهُ Allah subhanehu ve teala ikrar ettirir kulunu. Neye? Günahlarına. ثُمَّ يَقُولُ Allah subhanehu ve teala sonra, sonra böyle buyurur. İnni setertu aleyke fid dünya. Ben dünyada sitrettim seni bu günahları. Çık, eşker çıkar, çıkartmadım. Günah işlediğin kimse bilmedi. Benden senin aranda kaldı. فَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ Bugün de affederim seni. Bugün de ben de seni dünyada sitrettiğim gibi bugün de affederim seni. Ondan sonra cennete girer. Bu hadisi de Bukhari rivayet etti. Onun için müminler bütünü istisnasız hesaba çekilirler. Sadece dört sınıf onlar kimlerdir? Resulullah 70 bin tane. 70 bin tane. Bazı arkadaşlar diyorlar hocam 70 bin tane azdır. E kim bu 70 bin tanenin hakkıyla amelini yapabilir? Belki sahabeler yapamadı birçoku. Onun için zor amel olduğu için Resulullah'ın bi'setinden, nübüvvetinden kıyamet gününe kadar tüm ümmette 70 bin tane var. Evet sonradan kafirler de münafıklar nasıl hesap olunur? Bunların hiç hürmetleri kıyamet gününde yoktur. Allah subhanehu ve teala bunlara hiç kale almaz, yüzlerine bakmaz hadiste geçtiği gibi feyunadûne bihim ala ru'usil halâik. Melekler bunları çağırırlar her çeşin içinde. Bütün arasat gününde, bütün Adem oğulların içinde haula ellezîne kezebu ala rabbihim. Bunlar Allah Subhanahu ve Teala'yı yalanladılar. Ela la'netullahi alel zalimin. Allah'ın laneti olsun zalimlere. Bu da Buhari Müslim'de geçiyor. Onun için bunların hesapları yoktur. Ondan dolayı kıyamet gününde hesap böyledir. Bu da nedir? O dördü hariç her çeşit hesaba çekilir. Hazreti Ebu Bakır da o dörtten değilse çekilir. Hazreti Ömer de çekilir. Bütün sahabeler, bütün evliyaullahlar, bütün salihler ne olur? Hepsi hesaba çekilir. Hesapsız kul olmaz. Ee, bir rivayette Bukhari Müslim'de aynen Hazret Ayşe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Leyse ahadun yuhasibu yevmel kıyame illa helek. Hiç kimse hesaba hiç her kimse hesaba çekildiyse illa helek olur. Yani defterin açıldı senin işin bitti. Dedim ki Hazret Ayşe ya Resulallah eleyse Kad kâle Allahu Teala Allah Teala dedi fe emmâ men utiye kitabehu kitabehu bi yeminihi fe sevfe yuhasabu hisaben yesira. Allah Subhanahu Teala ayette diyor ki Hazreti Ayşe kim kitabını sağ eline aldı o kolay bir hesap alır kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi innemâ zâlikel ardu ve leysa ahadun yunâkışul hisâbe yevmel kıyâme illa uddib. Dedi bu nedir? Bu arızdır. Yani sen kurtardın, kurtardıktan sonra kurtaranlardansın kitabın sakalindedir. Ama hesaba çekildin. Ha? O nedir? O kıyamet gününde azaba uğraması muhakkak olur. Çünkü Allah subhanehu ve teala diğer hadiste diyor kulum bakın namazını iyi yapmışsa es geçsin hesabını. Eğer iyi namazını ida etmemişse inceleyin. İşte o incelemeyi diyor. İncelediler yandın. Kurtulamaz. Ondan dolayı her çeşit hesaba çekilir. Hesap günü de çok çetin bir gündür. Onun için hesap gününde e, hakiki mümin ne yapacak? O günün hesabını yapacak. O gün için cevap hazırlayacak. Elindeki defteri Allah'ın sevdiği amellerle dolacak. Yok buğz ettiği amellerle, haram kıldığı amellerden, istemediği amellerle. Onun için bir mümin ne yapacak? Her adımını atmadan önce sanki yalın ayak dikanlı bir yerde yürümüş gibi yapacak. Yen de mayın tarlasında yürümüş gibidir. Her adım atmadan önce tam kulağına kendi ameline dikkat edecektir. Yoksa kurtuluş yoktur Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.